для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Ганне ніяк не ўдавалася пабачыцца з Васілём. Некалькі разоў праходзіла яна па загуменні, праз яго селішча чакала, але яго не было. Не было высяляя на тых вячорках, куды хадзіла яна з кудзелію. Як надзеі на радасць узрадавалася Ганна чуцты, што прыехала кіно. ўжо ў куранях два разы. Але першы раз Ганна даношувала дзіця перад родамі, а другі малое было на руках. Толькі з людскіх гаворак ведала яна, якое гэта дзіва. Кіно. Вельмі вялікая ахвота была некалі пасля тых людскіх гаворак пабачыць гэтае кіно. Але цяпер, Кіно прывабіла Ганну не так само сабою, як тым, што на яго сыдзяцца многа людзей. Тады яна жыла, нецярпліва забруілася надзея. Будзе, мабыць, і Васіль, хоць бы здалёк пабачыць. Вачыма перамовіцца. Я ўсім яшчэ пад вечар падаўся кудысьці. Можна было не баяцца, што прычэпіцца і затрымаць захоча. Ганна ледзь накарміла жывёлу, хапаючыся, каб хоць не вярнуўся ні ў час яўхім. Апранула каптан і стрыманай хадою ступіла на ганак. Выткнуўся бы знарок стары, прасіпеў нядобра. Куды это? кот пойду пагляджу як адмахнулася ад яго Ганна чулай спіною што глядзіць услед але не азірнулася ішла цвёрда і упэўнена а Кіно павінны былі паказваць у пракопавай хаце, адной з большых куранёўскіх хат. На гразкай вуліцы каля хаты на двары ў поцемках і ў белым ашрэзала вочы святле, што ішло з вокон, тоўпіліся, варушыліся, здалося ўсе курані. Амаль адразу Ганна ўзрадавана гукнулі. Яна азірнулася, ёй усміхаўся Сцяпан хадзем разам сказаў ён весела ёй можна разам не ўзрадавалася яна за мной хадзі было многа не толькі моладзі але і старых асабліва мужчын у двары прыйшлося проста прабірацца між чаротак людзей сярод дарослых усюды шнырылі малыя гулагамонка ускідваўся смех і вясёлыя воклічы як на вяселле якім ці як у царкве на вялікі дзень подумала Ганна таксама поўнічыся весялосцю О тут є такая машинка якая ток электрычная дае цешыўся і сказаў ёй сцяпан круціць яе трэба чтобы электрычнасць дала Ён засмяяўся глядзі сколькі ахвотнікаў пакруціць попасть у кіно бясплатно а калі сцяпан і Ганна ўціснуліся ў сенцы, яна ж радасна прыжмурылася. Да таго ж светла такой яснасці і ў дзень у сенцах не бывае. Зірнула з павагай на лямпачку, што жырчэла над расчыненымі дзвярыма ў хату. Ужо затым заўважыла яна поблізу ў сенцах дзіўную машыну з кругамі ў гары, пра якую сцяпан сказаў, што гэта і ёсць кінаапарат галоўны апарат, які паказуе ўсё. Усё вось ідзе адсюль ад гэтага апарата, паясніў Сцяпан. Яго дасведчанасць давала цяпер як бы перавагу, і ён трымаўся з ганнай вальней і смялей, чым заўсёды, не таіў шчасця. Яна упершыню бачыла яго вясёлым з тых дзён, як ён вярнуўся з неўдалых уцёкаў у камуну. Ганна ведала, што Ён цяжка перажываў сваё выключэнне з камуны, кулацкі сын. Ведала, што толькі слёзы яго маткі прымусілі яго зноў вярнуцца з няпэўнага прыпынку, ужо ў юравічах дадому. Яна здзівілася, калі ўбачыла ўпершыню, як сцяпан пасталеў за які-небудзь месяц. Век маўклівы, унурыны, нейкі нязнана важкі, павольны, штосьці ў ім нібы раптам згарэла, патухла. І вось дзіва зноў запалілася, зноў павесялеў. Ён, аказваецца, мог быць і цяпер задаволены. каля апарата корпаўся штосьці папраўляючы гладкі здалося вясёлы незнаёмы хлопец з русявымі зачэсанымі назад валасамі тут жа быў і андрэй руды важно заглядваў туды што і хлопец пытаўся ў яго калі ўвайсці ў хату трэба было купіць білет які прадавалі на століку перад дзвярыма сцяпан толькі узяў квіткі на і пазваў ганну ў хату, калі побач раптам выпнуўся расчырванела з вачмі, што прасілі і малілі малых ведька. І я і мяне яго прапусцілі з імі. Хведька ішоў, туліўся да ганны, анямілы ад шчасця і ад белага святла. Але праз хвіліну пасля таго, як Ганна і сцяпану масціліся на ўслоне, рудаватага хведькавага чупка, як і не было побач, знік недзе сярод сваіх равеснікаў, што круціліся дурэлі на падлозе наперадзе каля самага белага палатна. Ганна агледзелася. У хаце было ўжо багата людзей. Трухіх сядзела на ўслонах, на ложку, другія большасць уладзіліся проста на падлозе. Блізка трохі ззаду гаманілі грыбкі і сарока. Далей каля акна ў купце дзяўчат тулілася хадоська. Пракоп лясун, як гаспадар, уладзіўся з выгодамі на прыпеку, з жонкою са старэйшым сынам і дачкою, а яго малодшыя дурэлі пішчалі на печы. Курыць няможна, сказаў міканор як загад. Чаму это? недовольно промовіў ляснік міця загарэцца можа сцяпан усё с той же посмялеласцю радаснасцю стаў адразу расказваць як недзе за прыпеццю запаліўся апарат от адной искрачки хата згарэла ў момант бы карабок запалак Ганна ківала яму галавою показывала что слухае а сама была поўна адною думкою Васіля няма. Стараючыся не паказваць таго, яна нецярпліва лавіла галасы у тым баку, дзе былі дзверы, адкуль уваходзілі людзі. Раза два не вытрымала і азіралася. Глянуўшы апошні раз на дзверы, яна неспадзеўкі ўбачыла Яўхіма, не ўсядзеў дома, прыпёрся ўслед. Гэта было як знак яе сілы, яе улады над ім. Але ўцехі не на міг, не пачула яна. Яухім, калі ўваходзіў, не падаў знаку, што бачыць Ганну. Сеў наводдаль з мужикамі, і цяпер увага Ганны стала як бы дваіцца. Яна прыслухоўвалася, чакала Васіля і разам з тым увесь час непрыхільна помніла Яухім тут. Ужо не міканора, а пракоп з прыпека грозна прагуртакаў, што курыць не можна, Але хтосьці з дзядзькоў усё ж такі потай курыў. Дым ад тытуню быў добра чуцён між пахаў поту, лазы з лапця ў балотнай гразе старых світ, якія поўнілі хату. Сцяпан з папрукам загаварыў: « Да чаго ж несвядомыя ў нас людзі, як малыя. Мусіць, за гэтай гаворкі Ганна не адразу заўважыла, калі увайшоў Васіль. Яна ўбачыла яго тады, калі ён ужо стаяў непадалёк са сваёй манею, шукаючы на падлозе вольнага і зручнага месца. Ён Ганну тады яшчэ не заўважыў, але Васіль, здаецца, пачуў на сабе яе позірк і няцямна азірнуўся. На момант іх вочы сустрэліся і гэты момант так многа сказаў Ганне і тое, што яна адкрыла, не ўсцешыла. Васіль адразу занепакоіўся нядобра і хутчэй адвярнуўся. У гэты час асабліва чулая Ганна зразумела ўсё, не хутчэй глядзець, перадумаў. Кончана. І ў грудзях яе стала раптам тужліва і пуста. Перадумаў. Ну і няхай перадумаў. Паспрабавала супакоіць сябе яна. Канешне, павінен быў перадумаць. І жонка ў яго, і малое, І сама яна Ганна хіба ж вольная. Яна, ухваліла як бы з палёгкай. Ну і добра, што так. Не вярыдзіць душу, абы чаго. Але туга не адыходзіла. Ганна чула, разумела яшчэ адна уцеха і надзея яе. Прапала. У момант раптам не стала таго, чым яна цешылася, аб чым днямі, начамі трызніла марыла, ад чаго рвалася душою. З гэтым было вельмі цяжка згадзіцца. І тады Ганна ухапілася зноў за мару сваю, не паверыла таму, што так добра ўбачыла, не, можа, не перадумаў. Это так здалося толькі. Это ён толькі перад людзьмі во так, каб не плялі лішняга. Але туга, трывога ўсё ж не ападалі. Ганна чула душою адно, адумаўся і адступіцца, рашыў. Ёй зрабілася так прыкра, быццам яна знарок сама сябе шукала, напляла, настроила сабе, Бог ведае чаго дурніца. Сама напляла і сама поверыла. Thank you. адчувала сябе адзінокай чужой сярод чужых. Нявесела было цяпер слухаць бесклапотны са смехам гоман людзей і яна падумала горка: трэбаба было перціся сюды, сядзела плепей дома. з гэтым настроем Ганна амаль не слухала, што казаў міканор, які выйшаў к сталу. Знайшоў, калі ўгаворваць, каб уступалі ў калгас самы час людзям думаць пра гэта. Нарэшце пачуў, што попусту гаворка перастаў лезці ў душу. Абыякова Ганна глядзела, як падусхваляваныя воклічы дзяцей і покрыкі дарослых, якія загадвалі сціхнуць. На палатне, рэптам заварушыўся нібы уладжваючыся ямчэй белы квадрат. Ён то лез на столь, то апаўзаў так, што на палатне тарчалі нечыя непаслухмяныя віхры, чарнелі шапкі і нават галовы. Гэтыя абрысы весялілі таго сяго, асабліва малых, які адзін за адным сталі высоўваць рукі і паказваць чорцікаў і дулі. Яны ўраз апалі, калі Андрэй руды, ад апарата пагрозіўся, чтоб селі мне ў мэнт, а недак выганю ўсіх. Белы квадрат пакоўзаўся, пакоўзаўся і супакоіўся стаў. Амаль адразу, калі святло ў хаце пагасла, белае акно на сцяне паявілася зноў і уже ярчэйшае. І ў цікаўнай цішыні ззаду ад звяры пачулася стракатанне. У белым акне, задрыжалі, заскакалі як бы ў полечцы нейкія плямы нібы жывыя, а потым выскочылі літары. Абрек заур прачытаў голас сцяпан. Ганна не зразумела нічога з гэтых слоў, ды да і не дабівалася зразумець. Праз сваю бяду Ганна без якога-небудзь захаплення зусім інакш, як усе, што тут знямелі зачараваныя, глядзела на дзівы, што паяўляліся, мяняліся і мяняліся ў белым дрыготкім акне. То лезла крыва потарч зямля з камянямі, пра якую сцяпан сказаў, што гэта горы. То ляпілася адна на адну дзіўныя хаты без стрэх, тымчаў на чорным жарабцы адчаяны чорны чалавек у вялікай кучомцы ён так грозна ляцеў са сцяны што наперадзе нехта закрычаў ад страху дыханне было не вельмі добра усё здавалася выскачыць са сцяны выскачыць з акна і паляціць на жарабцы па людскіх плячах ды галовах непрыкметна спакваля яе туга на аціхла. Але зусім не забывалася. Усё ж бачыла наперадзе няхай дзіўнага, але чалавека, жывога, нібы і знаёмага. І чым больш уведвала яна пра яго, тым больш цікавіў ён яе, больш спачувала яму. Цікавасці трывога аб ім дзіўна спляталіся з тугою аб сваёй бядзе з тугой пра нейкае нязнанае заваблівае жыццё у нязнаных дзівосных кутках, куды каб магла, паляцела б з радасцю ад бяды, ад няпраўды, ад няўдачы сваёй. з гэтым неспакоем сядзела яна і калі акно наперадзе зноў чыста забялела і запалілася ў хаце святло мара туга паляцець уцячы кудысьці яшчэ пабольшала запаліла калі згадала васілёў позірк і зноў вярнулася душою да таго што з гэтага позірку зразумела на Яна, аднак пастаралася адагнаць тугу сваю, стала прыглядвацца, прыслухоўвацца да таго, што дзеялася вакол. Было відаць, багата хто быў як бы аглушан бачаным, не мог хачомацца. Ядры яго маць выказаў захапленне зайчык. Гэта ж, о, зямля ў неба лезе які чорны такі праворны заявіла цётка сарока цыган чысто салому састрэх глядзіце нібыта скармілі ні адной страхі няма Андрэй руды папракнуў за цемнату людскую. Гэта ж каўказ, следовательныя горы і каўказцы чорныя і хаты такія сакля называецца. Аб'еты неаднакратна пісаў Михаил Юр'евич Лермонтаў цемната. А горы нябось не меншыя як у юрвічах параўняў так сказаць вераб'я з бугаём на 10 вярстоў гару прэцца гэта ж хрыбет на 10 ой не брашы як усё дно мераў хто навукай даказана сказаў андрей руды от адчаяны дзеткі е ты што на кані скакаў га а зноў плёў захаплення ў зайчык адчаяны і конік нічога мне б такога умэнд быў юрвічы заскочыў так ета што ўсё не то здзівілася не то проста запыталася грыбчыха ці яшчэ што пакажуць яшчэ будзе супакоіў сцяпан самае цікавае ахвота паглядзець гэтае цікавае кіно. Але той, што паказваў кіно, ўсё нешта стукаў у сенцах жалезнымі банкамі, мудралей елі ў каля машыны. Ледь дачакаліся, калі патухне зноў святло і задрыжыць, затрасецца белае акно на сцяне. І тут неспадзеўкі ўразіў яшчэ адзін цуд. Горы раптам перавярнуліся, звіслі са столя верхам уніз, неба і воблакі задрыжалі пад імі. І конь, як муха па столе, пабег да гары нагамі. І не чалавек ехаў па ім, а ён на чалавеку на чорнай кашлатай шапцы. Ганна, як і ўсе людзі, была так здзіўлена тым, што бачыла дасюль, што і гэта ўзяла за дзіва, якой толькі не ведала, як разумець. Дзеці ж, адразу завішчалі ад радасці. Віск смех іх стаў перадавацца дарослым, з якіх той сёй, як і Ганна стараўся яшчэ разабрацца, што ж дзеецца на сцяне. Смех рогат усё дружнеў, дужэў, неўзабаве ўся хата трэслася ад рогуту, у якім на час зусім забылася адважная постаць чорнага конніка. Людзям было нават шкода, калі гэтае вясёлае відовішча на палатне раптам прапала. І вясёлы кіношнік сам вельмі рады, што пацешыў людзей, стаў зноў корпацца каля машыны. Неўзабаве тыя ж горы таго ж конніка усе ўбачылі, як трэба. Ён ехаў на кані, камяністы крывой дарогю, і гэта было ўжо нібы не так цікава. Але хутка гісторыя загадкавага каўказца зноў захапіла ўсіх. гэтую ноч, засынаючы Ганна бачыла то хаты, што ляпіліся адна на адну, то чорнага чалавека, які ляцеў на кані цэліўся са стрэльбы, і зноў бачыла Васіля, як стаяў ён з манію, як адвярнуўся ад яе ад Ганны дзіўныя відовішчы кіно і тужлівай рэальнасці спляталіся, блыталіся, на момант убачыла сябе на кані. Ляціць, ляціць аж дух займае. Лёгка, добра ёй і шчаслівая туліца да адважнага чорнага конніка. Не, не да яго, да Васіля. І ляцяць яны ўдваіх с Василем. «Василь, милый мой!» – подумала Ганна. Праз некаторый час яна абудзілася. Ледзь даумела дзеля жыць, і памяць зноў унізалася, як бачыла Васіля і як ён адвярнуўся. Ганна ледь не застагнала. Каб отогнать сваю тугу, сваю крыўду, свой боль, стала знарок згадваць тое, што бачыла ў кіно, але і тут спакою не было. Душа балела па адважным конніку, марыла аб нейкіх адважных учынках, аб прасторы, аб волі, паляцела б, не паглядзела б ні на што, каб было з кім. Цудоўныя відовішчы які яшчэ жылі ў ёй звалі, вялі яе ў свет цудаў. Але ўтрымаць у гэтым свеце не маглі доўга. Зноў і зноў у мары яе урывалася згадка пра Васіля. Самая дарагая надзея гразілася цяпер самай горкай стратай. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.